Piektā nodaļa. Atkal šai pus skapja durvīm. Bērni vēl joprojām spēlēja paslēpes, tāpēc Edmundam un Lūsijai vajadzēja kādu laiku viņus pameklēt. Kad visi beidzot sanāca kopā garajā istabā, kurā atradās bruņutērps, Lūsija nenocietās. Pīter, Silzen, tā ir vistīrākā patiesība. Edmunds par to pārliecinājās. Caur drēbju skapi tiešām var nokļūt citā zemē. Mēs satikāmies mežā. Edmund, nu pastāst viņiem visu! Ed, par ko ir runa? Pīters jautāja. Nu pat mēs esam nonākuši pie vienas no kaunpilnākajām stāsta epizodēm. Edmunda bija slikta duša, un viņš bija īgens un dusmīgs uz Lūsiju, ka māsai bijusi taisnība, bet pats vēl nebija izlēms, kā izturēties un ko sacīt. Kad Pīters viņam negaidīt uzdev jautājumu, viņš pēkšņi izlēma rīkoties cik vien zemiski un ļaunprātīgi iespējams. Viņš nodeva Lūsiju. Pastāst, Ed! Sjūzana lūdzās. Edmunds augstprātīgi paskatījās uz Lūsiju, kā būtu vecāks par viņu, patiesībā viņš bija tikai gadu vecāks. Iesmējās un sacīja. Jā, mēs abi spēlējāmies drēbju skapī, it kā viņas zeme patiesi pastāvētu, joka pēc, protams, skaidrs, ka nekā tur nebija. Nabaga Lūsija paskatījās uz Edmundu un izskrēja no istabas – bet Edmunds ar katru brīdi kļūdams aizvien ļaunāks un būdams pārliecināts, ka veiksmīgi noskaņojas brālu māsu pret Lūsiju, turpināja: Nu, re, atkal sākas. Kas ar viņu notiek? Jāsaka, vien ar tiem sīkajiem vienmēr viņi paklau. Pīters sariknots metās brālim virsū beidz! Jau tobrīd, kad Lūks sāka gvelst muļķības par drēbju skapju, uzvedies riebīgi, bet tagad vēl kopā spēlēties, lai viņu kaitinātu. Es zinu, tu to dari tīšām. Bet tās taču ir tīrās muļķības bezgalīgi pārsteigts teica Edmunds. Protams, muļķības, atteica Pīters, tur jau tā lieta. Kad mēs braucām prom no mājas, ar Lūku viss bija kārtībā, bet šeit viņa pamazām jūg prātā vai kļūst par šausmīgu meli. Lai nu būtu kā būdams, viņai nenāk par labu, ja vienu dienu tu māsu izsmei un ķircini, bet nākamajā jau atbalsta viņas iedomas. Es domāju, es domāju, murmināja Edmunds īsti neatapdams, ko sacīt. Neko tu nedomāji, Pīters atcirta. Gribēja tīšām paķircināt. Tu vienmēr riebīgi izturies pret mazākajiem, to mēs jau skolā ievērojām. Beidziet, lūdzu, sacīs Jūzen. Jūsu strīds nevienam nepalīdzēs. Labāk sameklēsim Lūsiju. Kad viņi pēc laba laika atrada Lūsiju, neviens nebrīnījās, ka meitene raudājusi. Lai ko viņa māsai sacīja, Lūsija neko nedzirdēja, tikai neatlaidīgi atkārtoja ar vienu un to pašu. Man nav svarīgi, ko jūs domājat, un man nav svarīgi, ko jūs runājat. Varat visu izstāstīt profesoram vai aizrakstīt mammai, dariet, ko gribat. Es tikai zinu, ka, ka tur satiku faunu, un es nožēloju, ka nepaliku tur pavisam, bet jūs riebīgie, riebīgie. Tas bija skumīgs vakars. Lūsija jutās bezgalīgi nelaimīga, un Edmunds pamazām apjauta, ka viņa plāns neīstenojas kā iecerēts. Vecākais brālis un māsa nu jau gluži nopietni noraizējušies, vai Lūsija nav sajūkas prātā. Kad māsa bija aizgājusi gulēt, viņa vēl ilgi gaitanī par to sačukstējās. Galu galā abi nolēma nākamajā dienā visu izstāstīt profesoram. Ja ar Lūsiju patiesi noticis kas nopietnas, viņš aizrakstīs tēvam, sacīja Pīters, mēs paši galā netiksim. No rīta viņi devās pie profesora un pieklāvēja pie kabineta durvīm. Nāciet iekšā, viņš aicināja. Profesors piecēlās, sameklējas Jūzenai un Pīteram krēslus un sacīja, ka ir pilnīgi viņu rīcībā – Tad pats apsēdās un salicis rokas ar pirkstu galiem kopā uzmanīgi noklausījās visu stāstu, nereiz viņus nepārtraukdams. Arī pēc tam viņš ilgi klusēja. Tad nokrakšķinājās un pateica to, ko bērni vismazāk bija gaidījuši. Kāpēc jūs domājat, ka māsas stāsts ir izdomāts? Viņš jautāja. Nu, bet Čūzen iesāka taču tūdaļ apklusa. Spriežot pēc vecā vīra sejas izteiksmes, viņš to jautāja pilnīgi nopietni – Tad meitene saņēmās un sacīja. Bet Edmunds teica, ka viņi ir tikai spēlējušies. Jā, piekrita profesors. Tas, protams, jāņem vērā, tomēr jūs neapvainosieties par manu jautājumu, uz kuru, jūsuprāt, var vairāk paļauties? Uz jūsu māsu vai brāli? Es domāju, kam var vairāk ticēt? Tas jau ir tas dīvainākais, ser, Pīters atbildēja. Līdz šim es nedomādams atbildētu Lūsijai. Un kā tu domā, mana dārgā? jautāja profesors, vērsdamies pie Sjūzenes. Es, es, Sjūzena sastomījās, teiktu to pašu, ko Pīters, bet tā nevar būt taisnība par to mežu un faunu. To es nezinu, profesors atzina, taču apvainot melošanā cilvēku, kurš nekad agrāk nav jums melojis, ir grūti, pavisam grūti. Mēs uztraucāmies ne tik daudz par melošanu, sacīs Jūzen. Mēs domājam, ka ar viņu varbūt nav viss kārtībā. Jūs domājat, ka viņa ir sajukusi? Nesatricināmā mierā pārjautāja profesors. Varat būt gluži mierīgi. Pietiek uz Lūsiju paskatīties vai aprunāties, lai saprastu, ka viņa ir pie pilna prāta. Bet tad jau iesākas jūzen un aprāvās. Viņai pat sapņos nerādījās, ka pieaudzis cilvēks varētu runāt tā, kā runāja profesors, un meitene bija galīgā nesaprašanā. Loģika. Kādēļ skolā viņa nemāca loģiski domāt? sacīja profesors, vairāk pats sev nekā bērniem. Pastāv tikai trīs iespējas – vai nu jūsu māsa melo, vai ir sajukusi prātā, vai runā patiesību. Jūs zināt, ka viņa nekad nemelo, un skaidrs, ka viņa ir pie pilna prāta – Tādējādi, kamēr mums nav citu pierādījumu, jāatzīst, ka meitene runā patiesību. Sjūzena cieši paskatījās profesorā, bet, spriežot pēc nopietnās sejas izteiksmes, viņš nejokoja. Bet kā tā var būt patiesība, ser? jautāja Pīters. Kas tevi mulsina? Profesors vaicāja. Vispirms, Pīters sacīja, ja šī zeme tiešām pastāv, kādēļ tajā nenonāk ik viens, kurš ielien drēbju skapī? Ar to es gribu teikt, ka tur nekā nebija, kad mēs tajā ielūkojāmies. Toreiz arī Lūsija to nenoliedza. Un kas par to? jautāja profesors. Bet, ser, ja kaut kas tāds reāli eksistē, tad eksistē vienmēr. Vai vienmēr? Profesors vaicāja, un Pīters īsti nezināja, ko atbildēt. Bet laiks, iebildus Jūzen, Ja arī tāda zeme pastāvētu, Lūsijai nebija laika, lai kaut kur nokļūtu. Viņa izskrēja no istabas gandrīz uzreiz pēc mums. Viņa tur nebija ilgāk par minūti, lai gan pati apgalvo, ka bijusi prom vairākas stundas. Tas jau tikai apstiprina viņas stāsta patiesumu, sacīja profesors. Ja mājā ir durvis, kas ved uz mums nezināmu pasauli, un man jūs jābrīdina, ka šī ir ļoti dīvaina māja, Pat es ļoti maz par to zinu. Ja viņa, es atkārtoju, bija nokļuvusi citā pasaulē, tad es nemaz nebrīnītos, ja tur pastāvētu citāda laika mērīšanas sistēma. Lai cik garš liktos laiks, ko jūs tur pavadāt, tā būtu tikai neliela daļa no mūsu laika. Turklāt meitenes viņas vecumā diez vai zina ko tādu. Ja Lūsija izliktos, tad nosēdētu skapī daudz ilgāk un tikai tad kāptu laukā un stāstītu jums savus piedzīvojumus. Bet, ser, vai jūs tiešām ticat? Pīters brīnījās. Ticat, ka pastāv arī citas pasaules? Tepat blakus pāris soļu attālumā no mums? Nav ko brīnīties, atbildēja profesors, noņemdams brīles un sākdams tās spodrināt. Es patiesi brīnos, ko tad īsti viņiem māc tajās skolās. Viņš nomurmināja pie sevis. Ko lai tagad iesākam? jautājas Jūzena. Viņa saprata, ka saruna aizvirzījusies gluži sānis – Mana mazā lēdija, teica profesors, pēkšņi uzmezdams abiem caururbjošu skatienu. Man ir plāns, kas vēl nevienam nevienācis prātā. Bet ko būtu vērts īstenot? Kāds plāns? Jūs, Jūzena kļuva zinkārīga. Būtu labi, ja katrs no mums nejauktos citu darīšanās, sacīja profesors. Ar to saruna beidzās. Tagad Lūsijas dzīve kļuva daudz vieglāka. Pīters uzmanīja, lai Edmunds viņu neķircinātu, un ne viņa pati nekāds cits nejūta pat mazāko vēlēšanos runāt par drēbju skapi. Tas bija kļuvis par visai bīstamu tematu. Reizēm likās, ka visi piedzīvojumi beigušies, un tomēr tā tas nebija. Profesora māja, par kuru viņš pats zināja tik maz, bija sena un slavena. Lai lūgtu atļauju to apskatīt, šur brauc cilvēki no visas Anglijas – Par tādām mājām raksta ceļvežos un vēstures grāmatās, jo ar tām saistās visādas leģendas. Dažas vēl neparastākas par šo, ko es jums stāstu. Kad ieradās turistu grupa un lūdzu parādīt māju, profesors vienmēr atļāva, bet Miss Makredī, saimniecības vadītāja, vadāja viņus pa istabām, stāstīja par gleznām, bruņutērpiem un ratām grāmatām bibliotēkā. Missis Makredijai nepatika bērnu un viņa neciet, ja kāds traucēja sarunas ar apmeklētājiem – Makrodija brīdināja Pīteru un Sjūzenu: Lūdzu, atcerieties, jūs nedrīkstat rādīties acīs, kad es izrādu māju. <laughs> Liela vajadzība tērēt pusi dienas, lai vilktos pa māju ar veselu baru svešu cilvēku, Edmunds sacīja, un abas māsas ar brāli klusībā viņam piekrita. Bet tas bija sākums jauniem piedzīvojumiem. Kādu rītu Pīters un Edmunds pētīja bruņu tērpu, nevarēdam saprast, vai to var izjaukt, kad istabā pēkšņi ieskrēja abas meitenes un uztraukti sauca jāslēpjas, šurp nāk makradī ar veselu turistu baru. Veiklāk, aicināja Pīters, un visi četri metās uz istabas galu, kur atradās durvis. Izskrējuši cauri zaļai istabai un nokļuvuši bibliotēkā, viņi saklausīja tālas balsis un saprata, ka misis Makredīs šoreiz ved turistu grupu pa rezerves kāpnēm, nevis parādas kāpnēm kā parasti. Un pēc tam, vai nu tāpēc, ka viņi bija galīgi apjukuši, vai tāpēc, ka misis Makredīja bija nolēmusi viņus noķert, vai arī tāpēc, ka mājā bija sākusi darboties kāda burju vara, kas vilināja bērnus uz nārniju, Lai kur viņi skrietu, apmeklētāji šķiet visur sekoja. Beidzot, Jūzana sacīja, pieejot tos ekskursantus, noslēpsimies istabā ar drēbju skapi, kamēr viņi paies garām, tur mums neviens nesakos. Bet tiklīdz viņi bija tajā iegājuši, koridorā atskanēja balsis. Tad kāds sāka taustīties gar durvīm, un tad viņi redzēja, kā pagriež durvi rokturis. Ātri! Pīters iesaucās, citas izējas nav! Viņi atvēra drēbju skapju durvis. Visi četri, cits pēc cita žigli ierausās iekšā un smagi elsodēm satupās tumšajā skapī. Pīters tikai pievēra durvis, jo viņš, kā jau katra saprātīga būtne, zināja, ka nekādā ziņā nedrīkst ieslēgt sevi skapī.